govori o Allahovoj vjeri. Ali oni koji žele da kritikuju, neka kritikuju organizatora. To je bio njihov izbor. Zato na kraju druženja neće biti prilike za pitanja i odgovore, jer poznato je šerijatsko pravilo gdje ima vode, tu se tejemum ne uzima. Ovdje, alhamdulillah, ima vode dosta, pa nema potrebe da uzimate tejemum. Počet ćemo riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koje govore o važnosti i mjestu odgoja djece u islamu. Kaže زيشني الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كجزيشن يا الله سبحانه وتعالى او في كوي ويرويته سبه i porodice svoje od vatre čije gorivo će ljudi i kamenje biti, a o kojoj će se strogi i snažni mereci brinuti, koji neće uzvišenom Allahu nepokorni biti. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koji ga zabilježi imam Bukharija i Muslim od Ibnu Umara Kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi Svi ste vi pastiri Svi svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje podaništvo. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koji ga zabilježi imam Buharija ما من عبد يسترعيه الله الرعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة nema ni jednog Allahovog groba kojim Allah podari neki emanet pa ga on pronevjeri a da Allah neće zabraniti džennet. Allahu akbar. Trebaju li nam veći faktori da govorimo o ovoj tematici odgoju djeci? Zato ću ja spomenuti nekoliko faktora zbog kojih sam danas odabrao da govorim o ovoj tematici, a mnogo je se toga moglo danas kazati. Prvi faktor, braću moja draga, većina nas je oženjena i ima djecu, a oni koji nisu, ako Bog da, priželjkuju to. Postavlja se pitanje, Budite iskreni. Ne trebate meni govoriti. Između vas i Allaha. Ko je od nas? Prije nego se je oženio, prije nego što je dobio djecu, sakupio svu literaturu koja govori o odgoju djeci, kako bi znao kada mu dođe dijete, kako da ga odgaja. Jel da? Nije u dunjalučkim stvarima to činimo. Ako hoćeš kakav posao, ideš prvo na seminar ili školu, a zatim to radiš. A kada je u pitanju emanet uzvišenog Allaha, naša djeca, možeš imati desetoro djece, a ne znaš kako da ih odgajaš. Zato kažemo, braću moja draga, ovo je izuzetno potrebna tematika da se o njoj govori. Također, treba ukazati na jednu veoma bitnu stvar, a to je ne smijemo dozvoliti sebi da čovjek kaže ja imam dobru volju, ja ću to svoje dijete inšala odgojiti kako treba. Gdje smo mi, braću, mogli naučiti kako se djeca odgajaju na islamski način? Od naših roditelja, koji su nažalost odrasli u komunizmu, u našim školama, gdje se uči da je čovjek nastao od majmuna. Jesmo tu mogli naučiti kako se djeca odgajaju islamski? Pa kako ćemo onda? da čitamo knjige koje govore o tome. I treba da znate da nije dovoljna dobra volja. Pogledajte jedan primjer. Dobre volje kako ne koristi. Čovjek voli džaniju. Ide u džaniju i obavlja namaz. Ali ga ne obavlja ispravno. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam u hadisu Evo Hureyre radi ta'ala u hadis kojeg je šeha Albani rahmetullahi alihi u više svojih knjiga ocjenjuje vjerodostojni. Kaže Allah u poslanik salatu wasalam, čovjek će klanjati 60 godina, a neće mu biti primljen jedan namaz. Allahu akbar! Nijedan namaz! Kaže možda je upotpunio ruku, a nije upotpunio seđdu. Ili je upotpunio seđdu, a nije upotpunio ruku. Šta nam to ukazuje? Nije dovoljna dobra volja. Moraš imat znanje. Kao što moraš znati kako se klanja, tako moraš znati kako se odgaja dijete. Ako ne budeš znao, nemoj da te iznenadi sutra kada tvoje dijete bude glavni oštoper u Sarajevu. Moramo znati kako se djeca odgajaju. Također, od faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici jeste neispravno shvatanje uloge roditelja u porodici. Mnogo je roditelja koji neispravno shvataju svoju ulogu. Pa ćeš ga vidjeti, dozvoljava svome djetetu da izlazi na ulicu kada hoće, s kime hoće, kako hoće, da se vraća s kime hoće i kada hoće. Bićeš pitan za svoje dijete. Bićeš pitan i stroge račune ćeš za njega polagati. Također od faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike, braću moja draga, jeste također Mnoštvo negativnosti koje proizilaze iz zapostavljanja odgoja djeci. Pogledajte na naše ulice, pogledajte u naše kuće, da vidite ponašanje naše djeci, pa ćete vidjeti koliko nam je potrebno da govorimo o ovoj tematici. Šta vidimo na našim ulicama? Prostituciju, drogu, krađu, ubijstva, prevare. Braćo moja draga, sve su to naša djeca. Nisu to došli zemaljci to su naši bosanci. Negativnosti su mnoge, braću Madlag. I zadnja stvar, zašto govorim o ovoj tematici? Zato što je malo onih koji ukazuju na probleme, a oni koji ukazuju u velikom broju slučajeva nisu kompetentni. Dođe onaj ko prima platu da bi ukazivao na devijacije u jednom društvu i kada govori o sidi koja se prenosi prostitucijom najviše, vajzi tamo našoj omladini i kaže koristite prezervative. Ne kaže nemoj čini blud, već kaže koristi prezervative. A dobiva platu za to. I to mi mu izdvajamo tu platu. Nekompetent, nekompetentnost osoba koje govore o tome. Pogledajte, braću moja draga, koliko ova vjera pažnje posvećuje djetetu. Spomenut ćemo samo neke stvari zbog skučenosti s vremenom. Braćo moja draga, čovjek, razuman čovjek, onaj ko vjeruje Allaha te barake wa ta'ala i sudnji dan, trebao bi da o tom svome djetetu i njegovom odgoju razmišlja prije nego stupi u bračne veze. Da kada bira majku, bira učiteljicu svome djetetu. Zato nas Islam postiče, braću moja draga, muškarce, da biraju vjernice, u hadisu koji ga zabilježu imam Muslim, stoji da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ženu udaju četiri stvari, ali na kraju kaže Allah poslanik i uzmi onu koja vjeruje, uzmi čestitu, uzmi moralnu, uzmi onu koja će ti odigojiti djecu. Allah ti dao svako dobro, ruke ti se uprašile. A kada govori starateljima žene i ženama Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže u hadisu imama Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca stoji da je Allah poslanik kazao Ako vam dođe neko u prošnju čijim moralom i čijom vjerom ste zadovoljni, oženite ga. Ako ne uradite, nastupit će veliki pesad. Pogledajte staratelji vaše djeci, šta treba gledati? Ne treba gledati je li prosac došao sa A četvorkom ili šesticom, ima li benzinsku, ima li firmu? Ne, vjera, moral, niti treba gledati mali papire iz dijaspore. Ne, gledaj vjeru. To je preporuka najboljeg pedagoga, Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. Druga stvar, ću, moja draga, pogledajte koliko je ljudi koji prakticiraju vjeru, a ne znaju za prava svoje djeci, Primjera radi, Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala znajući da je šeitan najveći neprijatelj insanu. Propisao je njegovim roditeljima kako da svoje dijete zaštite od prokletog šeitana prije nego što dođe na svijet. A koliko je nas koji to znamo? U hadisu Buhari i muslima od Ibnu Abbasa stoji da Allah poslanik alaihi salatu kazao kada pa bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao Bismillahi, gospodaru sačuvaj nas i ono što nam podariš od prokretog šeitana. Ako Allah da iz tog odnosa dijete, nikada mu šeitan neće naštetiti. Allahu Akbar, gledaš komšiju, lijep insan, ali djeca u sve šeitanluke hoći. Zašto? Nije ga njegov babo na vrijeme zaštiti od šeitana, najvećeg neprijatelja. Drugo pravo, braću moja draga, ta naša djeca, još dok su utrobi majke, imaju svoja prava. Njihov identitet je sačuvan. Zato kažu islamski učenjaci, po jednoglasnom stavu nije dozvoljeno izvršiti abortus nakon što dijete oživi utrobi majke. I da se to smatra velikim grijehom i da je to ravno ubistvu. Allahu Ekber, koliko je ubistava svakim danom u Bosni! Više nego u ratu. To je naša stvarnost. To je naša stvarnost. A to se u smatra ubistvom, braću moja draga. Također, od prava našeg dijeta jeste da mu nadjenujemo lijepo ime kada se rodi, jer će dijete cijeli život slušati to ime. Nakon toga da mu zakoljemo akiku, za koju kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu kojega na Abu Davud sa dobrim lancem prenosilaca, od Semure radi Allahu ta'alanu, svako dijete je vezano za svoju akiku. A mi, braćo moja draga, zapostavili smo taj sumnet i šta više. Otišli smo dalje, oponašamo nevjernike. Znamo proslavljati rođendane. I to kako? Sa alkoholom. A zapostavili smo ono što nam je preporučio najodabrani Allahov rob. I na kraju, braćo moja draga, zadnje pravo nakon što dijete ima pravo da bude osunnečeno iako su muslimani kroz historiju bili ismijavani zbog sunnećina, zbog sunnećenja i obrezivanja, današnja medicina potvrđuje toliko koristi od toga da i normalnom čovjeku ne treba spominjati. I zadnje pravo, naša djeca imaju pravo na prirodan način izrani imaju pravo na majčino mlijeko. Žalosno je što naše majke rane našu djecu sa nekim hapicama? Zašto opet da bi ona ponašale nevjernice iz Europe? Neću da se izražavam na ovom mjestu zbog čega to radi. A svi znate zbog čega. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu kojeg je zabilježio Ibn Huzeyme sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže Allah poslanik jedne večeri sam vidio usnu Mnoge stvari, između ostalog vidio sam žene čije grudi su grizne smije, Pa sam upitao ko su ove žene, pa mi je rečeno to su one koje su zabranjivale svojoj djeci mlijeko. Allahu akbar, Allahu akbar. Nakon, braću moja draga, ovih nekoliko prava koje naše dijete uživa u islamu, treba spomenuti također osobine koje bi čovjek trebao, brižan roditelj da ima pri sebi, ako želi da na najpotpuniji način ispuni emanet uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Spomenut ćemo ukratko neke od njih. Prva stvar, čovjek vjernik treba da bude plemeniti uzor svome djetetu u svakom pogledu. Ne može se tražiti od djeteta da ostavi harame, a ti svaki dan činiš. Ne, braćo moja draga, poznato je i to je dokazano da djeca u ranoj mladosti dok su mališani, smatraju da je ispravno sve što čine veliki. Pa ih oponašaju u tome. Siromasi imaju tako veliko mišljenje i pozitivno o odraslima. Kontaju ako su veliki, valjda znaju šta valja i šta ne velja. Pa ih slijede, a to slijedjenje ih može koštati skupo. I to može biti na kaut njima. U prvoj rundi boksanja ovog životnog da ih košta do njihovog odlaska sa Dunjaluka. Ako dijete počne od malena konzumirati duhan, alkohol, vidi to od roditelja, možda će ostati sve do kraja svoga života na tim osobinama. <clears throat> Također, braćo moja draga, pogledajte samo jedan primjer. Koliko se može utjecati na djecu primjerom? Treba da znate da ono što dijete vidi od svoga roditelja, to je pravo predavanje i to je pravi odgoj. I to na njega ostavlja traga. Primjera radi, ako roditelj klanja pet vakata namaza, radi u firmi, ali je uskladio svoj posao sa namazom. Sutra kada njegovo dijete odraste, ne postoji niko koga može ubijediti da se ne može obavljati bez vakat. Zašto? Zato što je vidio najboljeg učitelja svoga da to obavlja njegov otac ili ženka. Ako od ranije mladosti vidi svoju majku kako nosi hijab, kako se ne rukuje sa muškarcima, kako se ne miješa sa muškarcima, kako ne izlazi na napolje, kako se ne šminka, kako ne bulji u serije, kako uči u musafu. Sutra kada odraste ta čerka, njozi to nije teško, zato što je njena najbolja učiteljica. Primjer u svemu tome. Zato nam trebaju primjeri želimo da odgojimo našu djecu, ne pomislite da će ga odgojiti škola. I ti profesori u školi su saučesnici u ovom kolektivnom problemu koje vidimo našim ulicama. Zato što ne ukazuju na probleme. Bitno je samo da si došao na posao i da dobiješ onu osmicu. Također, braćo moja draga, od stvari koje treba ukazati jeste da čovjek bližan roditelj treba da odgaja svoju djecu, da ga voli, da osjete ljubav svoga roditelja. I nije dovoljno samo da strogoćom odgajamo djecu. Ovo namjerno podbačim, zato što mi uvijek vodimo u jednu od dvije krajnosti. Ili smo strogi, pa prestrogi, ili smo blagi, pa preblagi. Najbolje čime to možemo porediti jeste li ptici. Kao što ptica ne može letjeti sa jednim krilom, tako i odgoj djeteta ne može biti samo sa ljutnjom, niti sa ljubavom. Dijete treba da se ustručava i da se boji roditelja, ali u istom momentu i da ga voli, da je spremna da prihvati od njega ono što mu savjetuje. Pogledajte, braću moja draga, hadis kojeg je nam Buhari, muslim od Ebu radi radijallahu ta'ala anhu kaže dolazi Allahu poslaniku alaihi salatu salam ashab koji se zova Akra ibn Habis pa je vidio Allahu poslanika da pa je poljubio Hasana radijallahu ta'ala anhu pa kaže Allahu poslaniće ja imam desetoro djeci nikada nijedno poljubio nisam kaže Allahu poslanik šta ti ja mogu kada Allah subhanahu wa ta'ala iz tvojih grudi iščupao, izdvojio milost u drugom rivajetu kod imama Buhari i muslima od Aisha radijallahu ta'ala men la jerham la jerham onaj ko nije milostiv ni prema njemu se neće biti milostivo također od veoma bitnih stvari veoma bitnih svojstava jeste pravednost pravednost braću moja draga uzvišeni Allah barate wa ta'ala znajući kolike negativnosti proizilaze iz nepravde među djecom strogo nam je naredio da budemo pravedni među djecom koliko je nas koji se sjećamo nepravdi, koja je nanešena nama ili nekom iz komšiluka od strane njegovih roditelja. Koliko je ljudi koji ne žele da se sjete svoga babljen ni mame, a možda su već podavno preselili zbog nepravdi. Poslušajte hadis kojeg je zabilježio nam Bukharija i Muslim od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala Kaže Nu'man ibn Bešir, moj otac Bešir mi udjelio poklon, moja majka, Amra ibn Ravaha, bint Ravaha, nije bila zadovoljna, pa kaže, neću biti zadovoljna dok ne posvjedoči Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Pa me je uzeo za ruku, odveo poslaniku, pa kaže, Allahu poslaniće, ja sam mu dao poklon, moja žena želi da ti to posvjedočiš. Kaže Allahu poslanik, a imaš li još djeci? Kaže, imam. Jesi li svima dao? Isto kao i njemu, kaže, nisam. Ittehullah Wa'dilu bejne euladikum. Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. U rivajetu kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam nemoj tražiti od mene da svjedočim nešto što je nepravda. U trećem rivajetu kaže ja ne svjedočim osim ono što je istina. I na kraju pojašnjava Allah poslanik pa kaže a bili volio da ti svi isto čini dobročinstvo? Kaže bi. Pa onda budi i ti pravedan prema svojoj djeci. Također, braću moja draga, brižan roditelj nikada ne smije zaboraviti na jedan veoma bitan faktor, a to je upućivanje dove uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, onome koji kada želi nešto kaže, kun fe je kun. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wa salam, Thalathu da'vat la šepke fihim, tri dove Tri dove će biti primljene kod Allaha. Nema nikakve sumnje u to. Allahu Akbar. Koje su to dove? Koje su to dove? Nema sumnje da će biti primljena. Pa zašto da to ne iskoristimo? Davatul valid. Dova roditelja. Dova musafira i dova mazluma. Braćo moja draga, ispravno shvatanje dove je na način da čovjek poduzme sve što je do njega, da odgoji svoje dijete, a nakon toga podigne ruke sve višim i kaže gospodaru, učvrsti ovo moje dijete. A ne, pusti dijete na ulicu, pusti dijete da ga odgaja internet, playstation, da ga odgaja televizija, da ga odgajaju ljubavni romani, da ga odgaja škola i nakon toga kažeš gospodaru, uputi ovo moje dijete. Allah najbolje zna da li će se odazvati takvim dovama. Pogledajte, braćo moja draga, koliko mjesto dova ima u životu čovjeka, da su najbolji robovi Allaha te barake wa molili za sebe i za svoju djecu. Ibrahim alaihi salam, primjer monoteizma, kaže u očnubni u obenije en gospodaru, sačuvaj mene, i sačuvaj moju djecu da obožavamo kipove. Imam Maharija Rahmetullah Jalih kada je bio malo dijete, oslijepio je. To niste znali, vjerovatno. Oslijepio imam Maharija kada je bio mali, kao što to je zabilježio imam mali Kain u svojoj poznatoj krizi. Kaže, pa i njegova čestita i pobožna majka, molila uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala često, mnogo plakala da uzvišeni Allah vrati vidi mamu Buhari. Pa jedne večeri vidila Ibrahima alaihi salatu wa usnu. Pa joj kaže, ustani, tvom djetetu je uzvišeni Allah vratio vid zbog mnoštva tvojih dova i zbog mnoštva tvojih suza. Pa se pobudila i našla imama Buhariju kako gleda. Allahu ekber, to je majka! Takvu majku hoćemo! Koja dovi za svoje dijete, koja plaće! Ali koja je prije toga poduzela sve što treba Braću moja draga, čovjek vjernik trebao bi svoje dijete na samom početku odgoja da poduči kodeksu ponašanja prema uzvišenom Allahu te wa da podučimo našu djecu, braću moja draga, kodeksu ponašanja prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Osnova je da se djeca rađaju u islamu. Svako dijete se rađa u islamu, kao što kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Ali djecu treba odgajati. Treba ih podučavati. Čemu ćemo ih podučiti? Podučit ćemo ih da je svaka blagodat uz uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala da svaku blagodat koju uživamo, da je to od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, braću moja draga, podučit ćemo naše dijete od rani mladosti osjećaju da ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neprestano vidi i čuje. To nam je potrebno, braćo moja draga, sutra, kada naše dijete iziđe iz kuće. Do sedmi godine mi možemo pratiti naše dijete, ali kada iziđe iz kuće, jedino što ga može spriječiti da ne bude mafijaš, jeste nadzor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, braću moja draga, moramo skratiti, pošto vrijeme, koliko vidimo, ne ide baš nama u prilog. Podučit ćemo našu djecu, braću moja draga, kodeksu ponašanja prema poslaniku Muhammedu Alihi salatu wasalam. Podučit ćemo našu djecu da je Allah poslanik posljednji poslanik, da je poslan cijelom čovječanstvu i da je njegova vjera derogirala sve prijašnje vjere. Zašto nam to treba? Treba kada sutra dođe neki samozvani insan koji leta na stapu i kaže da je neki poslanik. A to naše dijete ima formulu i kaže mene je moj babo naučio da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji poslanik. Svi poslije njega su lažovi. To nam treba, braću moja draga. Također, naše dijete ćemo podučiti tome koliko je Mohamed alihi salatu wasalam truda uložio u pozivanju ljudi u islam. Da kako je dobio poslanicu, nikada nije imao slobodnog dana, niti je na njegovim vratima pisalo radno vrijeme od tada do tada. Zašto? Podučit ćemo ga također da je to najveličanstvenija osoba koja je ikada kročila zemljom. Zašto? da bi ga slijedio. Da ne bi slijedio Ronalda, ni Rivalda, ni ostale zapadnjačke zvijezde. smatrajući da oni vrijede, iako oni kada bi se izvagali o dunjalučkim parametrima, ne zaslužuju da budu slijeđeni. To su alkoholičari, drogeraši, bludičari. Ostavila su naša djeca slijedženje poslanika, zato što im njihovi roditelji ne govore o poslaniku. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Također, Treba našu djecu da podučimo da je jedini put kako se može uspjeti na Dunjaluku, put slijeđenja poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, svi sljedbenici mogu umeta će u džennet, osim oni koji odbiju. A sahabi pitaju Allahu poslaniće za će neko odbiti. Kaže Allah poslanik, onaj ko mi se pokori uđe u džennet, a onaj ko bude nepokoran, on je odbio. Također, našu djecu ćemo podučiti kodeksu ponašanja prema učenima. Podučit ćemo našu djecu da nema prosperiteta u narodu koji ne poštuje u ulemu. I braćo moja draga, to mi moramo znati. Da ne smijemo uplitati svoj nos niti svoje prste, jer mu nije mjesto da se uzdižemo na nivo da pričamo o velikanima umjeta kojima je čitav svijet posvjedočio imanstvo. Dolazi čovjek koji ne zna šta kvari abdest i govori o petlama najeminentnijih učenjaka današnjici. Kaže Ibn Ređep Hamdali ako Allahove evlije nisu učenjaci i pravnici, onda Allah nema evlija, a Allah ima evlije. Kaže Allah poslanik u hadisu Buhari, Men ada li valijen fe kad adentuhu bil harb Ko uznemiri moga evliju Neka zna da sam u rat objavio Pazi se, čuvaj svoj jezik da ti Allah ne objavi rat Ne diraj, meso u leme je otrovno I neka se pazi naše medije Kada diraju ljude koji prakticiraju vjeru Možda dirnu Allahovog evliju a onaj ko divne u Allahu evliju, uzvišen je Allah te barake o iznad sedam nebesa mu objavljuje rat. Zato moramo našu djecu od malena učiti da poštuju učenjake, jer nema prosperiteta ummetu u kojem se ne poštuje ulema. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, Učenjaci su nasljednici poslanika. Oni idu istim putem kao i oni. Oni ljudima pojaštaju halal od harama i ljude izvodi iz tmina na svjetlost. Zato čuvajte svoje jezike, braćo moja draga. Također, mnogo toga bi se moglo kazati. Trebamo našu djecu podučiti pravima komšija, pravima rodbine, pravima njihovih prijatelja. Kada su pitani prijatelji, to je opasna tematika. Čovjek vjernik treba neprestano da ima na onu riječi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam Ar-rađulu ala dini halili Čovjek je na vjeri svoga prijatelja Neka svako gleda koga će za prijatelja uzeti Naša djeca nemaju dovoljno afiniteta niti kvaliteta da mogu odabrati sebu prijatelja. Zato mi treba da odaberimo našoj djeci prijatelje. Jer naše dijete će biti onako kako se ponašaju njegovi prijatelji. Pogledajte, braćo moja draga, pogledajte savršenstva vjere Islama, nakon što podučimo našu djecu, da ljudi koji su razumni imaju svoja prava kod njih, roditelji, prijatelji, komšiluk, poslanik alihi salatu nam. treba da podučimo našu djecu, da budu milostivi i prema onima koji nemaju razum. Da budu milostivi prema životinjama. Braćo moja draga, ovo treba da se ponosimo time Naša vjera je toliko savršena da se zbog životinje može zaraditi džennet ili džehennem. To je najveći odgovor svima onima koji žele da prikažu vjeru islam, vjeru terorizma. U vjeri islamu se može zaraditi džehennem zbog životinje, ali može i džennet. Svima nama je poznat hadis gdje Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže žena je zaslužila džehennem zato što je zatvorila macu. Nije je nahranila, niti je pustila da sama traži sebi hrani. A svima nam je poznat hadis da Allah poslanik kaže čovjek je zaslužio kroz grijeha zato što je napojio psa koji je bio žedan. To je vjera Islam. Makar crkli oni koji se ne slažu s time. To je vjera Islam koja uči svoje sljedbenike da budu milostivi prema ljudima pa i prema životinjama. Kamo sreće da su naše komšije bile milostive prema nama kao što smo mi milostivi prema macama. Ne bi nam se desila Srebrenica, ali je se desila. I to nije terorizam, ali je terorizam Islam koji kaže da zbog mace možeš u džehennem. Tome treba mučiti, braćo moja draga, našu djecu. Na kraju, saže pokušat ću, braćo moja draga, spomenuti nekoliko faktora koji uzrokuju devijantne pojave kod naših djeci. Prva stvar, međusobno neslaganje roditelja i raspravljanje pred djecom. Braćo moja draga, djete koje se budi i sluša svađu, i spava i sluša svađu, iskoristit će svako priliku da pobjegne od svoje kuće da pobjegne od najbolje i prve medrese. Zato roditelji ako se desi kakvih problema trebaju da to rješavaju daleko od očiju svoje djeci. Također, prekomjerno rasipanje vremena je od faktora koji uzrokuje devijante pojave kod našoj djeci. Našu djecu od rane mladosti treba da učimo da iskorištavaju svoje vrijeme. Nije ovdje da to bude samo u ahiratskim koristima, da uči samo Kur'an, da ibadeti, da je na da zikri. Ne, neka uči informatiku, geografiju, fiziku, hemiju, sve što ćemo mu koristiti, neka uči. Bitno je da se nauči, da mu vrijeme ne prolazi bez veze. Nas, ako pogledamo, vidjet ćemo da nam je najbitnije da nam dijete nije kod kući. Da ti ne smeta. Zašto? Zato što ne znaš kako da ga odgajaš i zato što mu nemaš ništa ponuditi. A da mu imaš šta ponuditi, ono bi bilo kod tvoje kući. Kaže Hasan el Basri, rahmetullahi alehi, govoreći prvim, o prvim generacijama, a govori tabiinima. Ja sam doživio ljude, misli na slabe, koji su više škrtarili u vremenu nego što vi škrtarite u novcima. Tako je stanje i kod nas. Evo ti vremena koliko hoćeš, samo nemoj balkat u novčanik. Samo nemoj iskat marki. Evo ti vremena koliko hoćeš. A prve generacije su znale što znači vrijeme. Također, Treća stvar, braćo moja draga, i time ćemo ako Bog da završiti, iako je bilo mnogo toga što sam želio da kažem. Treći faktor koji uzrokuje mnoge devijantne pojave kod naše djece jeste gledanje televizije i onoga što se nudi na televiziji. Braću moja draga, volim vas u ime Allaha. I volio bi da shvatite ovo kao od osobe koja je vaš brat. Brižan roditelj, roditelj koji vjeruje da će jednog dana stajati na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom i polagati račune za ono što je činio na Dunjaluku. Ne smije ni jednog momenta sumnjati koliko negativnosti proizilazi iz gledanja televizije. Čemu ta televizija uči našu djecu? Pogledajte na naše ulice, koga ta naša djeca slijedi koga ta naša djeca oponašaju, ko su njihovi idoli, ko su njihovi autoriteti, oni koji gledaju na televiziji. Nije njegov autoritet Halid ibn Walid, ni Ebu Hanife, ni Ibn Taymije, ni Muhammed alihi senam, zato što siroma nikad nije čuo za njega, ali svakim danom čuje Ronaldo, Rivaldo, Ceca, Dragana, pa siroma konta da su došli do te haver putije da su pametni. I onda dijete oponašate ljude. Pa ćete vidjeti djecu skontaju da je lako iscenirati ubistvo, da je lako iscenirati pljačku, da je lako ovo. Zašto? Zato što je vidio to sve na televiziji. Te televizije našu djecu uče da budu nehlebovići. A to nama nije nikako potrebno u ovoj državi koja je izišla nakon rata i prolazi kroz teške momente. Gledaju serije, non stop u vilama, non stop u autima, nikada se ne zaustavljaju na benzinsku, kada god otvori žide pun svega i svačega. Kada god otvori novčani, puno. I konta siroma da se tako može živjeti. Tome naše serije uče našu djecu, uče i da budu paraziti, nas, vjera Islam, uči da živimo od svojih ruku, da radimo, da budimo čestiti, da ne pružamo ruku. To je vjera Islam, a ono je televizijski program. Braćo moja draga, to je bilo što se vezuje za našu djecu televizijskog programa, a sada nekoliko rečenica za nas. Braćo moja draga, volio bi kada me ne bi doživjeli da sam ja ortodoksan i da nisam liberalan, ali ovo su činjenice, a ako neko se ne bude slagao sa njima, nek slobodno kaže. Pogledajmo u stvarnost koju možemo vidjeti na našoj televiziji. Prva stvar, velik broj stvari koje se prikazuju na televiziji su daleko od islamskog bontona i od islamskih principa, pod jedan. Pod dva, kada bi kazali minimalno što možemo vidjeti na televiziji jeste otkrivena voditeljica. Po našoj vjeri, makar to neko smatrao za ostalim, našom vjerom kako nije dozvoljeno gledati u ženu uživo, nije dozvoljeno unu gledati ni na televiziji to je dva. Po tri, serije i filmovi koji se prikazuju svakim danom na našoj televiziji. Ne mislim ja, braću, moja draga, na našu televiziju u Bosni. Generalno govorim o televizijskim programima u cijelom svijetu. Nekada su se prikazivali filmovi Bitka na sutjesti na Kozari, gdje nije bilo porno scena. Danas u svakoj seriji, u svakom filmu, svake minute možete gledati nešto što ne doliči da se gleda. Četiri. Ako vidimo koliko nebuloza i laži se iznosi na one koji prakticiraju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, ismijavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere putem medija, onda je to dodatni faktor i dodatno pitanje na televizijske programe. I na kraju, braćo moja draga, koliko je samo vremena koje čovjek provede gledajući televiziju. Ja, kada bi me neko upitao, kada bi ti dozvolio čovjeku da ima televiziju u kući i da gleda televiziju, kazao bi mu sljedeći. Prva stvar, cijenjeni brate i poštovana sestro, znaš li dobro učiti u Kur'anu? Velik broj nas, već 10, 15 ili 20 godina pridržaje se vjeri, a ne zna siroma učiti u Kur'anu. Sramota! Ne postoji bolja riječ za nju! Sramota! Stidi se! Svako onaj ko ne zna učiti u Musafu, a svakim danom buljiš u televiziju satima. Stidi se! Je li toliko voliš gospodara da ne znaš učiti u Musafu? Evo, perim To je pod jedan. Pod dva, kada obiđeš svoju rodbinu, kada god kažeš čovjeku jesi li obišao Amidžu, Tajđu, Tetku, Strinu, njima se kaže kad. A svaki dan imaš kad gleda televiziju. Nije istina da nemaš kad. Već ne znaš rasporediti svoje vrijeme. Treća stvar. Tvoje dijete, tvoja hanuma. Kada god kažu, babo, hajmo na Igman, hajmo ovdje, hajmo ondje, sjedi s nama da popijemo kafu. Nima babo kad. Ali babo ima kad u redu trepuške otpale od buljenja u serije, od buljenja u voditeljice. Imaš kad, a imaš kad svoje dijete izvesti. Jel te to nauči tvoja vjera? Također, ko je od nas prije nego što je kupio televiziju, nazvao nekoga šeha učenjaka pa kazao izvinjajem se, interesuje me propis. Ja neću da kažem da je to haram i ne želim da me tako shvatite, ali govorim objektivno da je to naša stvarnost pa da ga upita, smijem sebi kup televiziju. Mi znamo nazvati daju u dva poko noći i pitamo s koje strane se nokti režu, s lijevi ili s desni. Čovjek ustane bolan konta, granatiranje, počela ponovo invazija na Bosnu. Ti ga pitaš s koje strane se nokti režu. A nisi ga pitao kad si unosio najvećeg šeitana 21. stoljeća u svoju kuću. To ga nisi pitao. Kakvi su to prioriteti? Ako je to svatanje vjeri, onda je to neispravno svatanje vjeri. Zato kažemo, braću moja draga, ove stvari trebaju da se ispune, pa bi ja mogao kazati nekome, nabavi televiziju i opet pod uvjetom, kada vidiš nešto što nije dobro na televiziji, da ugasiš televiziju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima, jer su ovo vremena smutnje, Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimanima gdje bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da čovjek sačuva i metke i časti naše braće muslimana. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanaka Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaik. Allah jaškuru lillahi, la yashkuru lillah. Onaj ko se ne zahvalio ljudima nije zahvalan Allahu te barake wa ta'ala najbolje zahvalnost ispoljiti nečima. A mi našem daju poklanjamo ja mi poslanik sallallahu alaihi wa kaže إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى نملة في جحودها da والحمود la يصلون على معلم الناس خيرا Zaista Allah njegov meleci, njegova na nebesima i na zemlji, čak mravno riba u donosi salavat, znači traži oprost za onoga koji ljudi poučava. Allah će nam dali naše zdanje. A knjiga će biti, znači ruža će biti na otvor. Ako slučajno bude kiša, jedna je vraća ne kuću ovaj, jeli, dio, a druga će biti na, u ovom dijelu ovdje